svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts i ignāciskie termini. Mierinājums. Ignāciskais termins. Tātad mierinājums. Dvēseles stāvoklis, kad tā vēlas strādāt, izlemt, paļauties uz Dievu, mīlēt tuvāko, dziļš miers, jo nav neapmierinātības un iekšējas cīņas. Garīgais prieks, kas nav tikai psiholoģisks prieks, ne eiforija vai bauda, bet Dieva klātbūtnes sajušana. Pateicība, jūtīgums, paļāvība. Garīgā mierinājuma izpausme ir prieka asaras, pieaug cerības tikums. Dievs vienmēr ir blakus, kā mūzum ar Izraēlu tautu, ceļojot pa tuksnesi, dienā mākoņu stabā, naktī ugunstabā. Tā ir Dieva dāvana, lai pieaugtu mīlestībā. Tas labāk sagatavo pamestības brīdim, jo to būs vieglāk paciest. Tas ir salīdzināms arī ar Jāzepa pieredzi Ēģiptē, kad viņam bija septiņi pārpilnības gadi, mierinājuma laikā, kad viņš uzkrāja resursus, lai vieglāk izturētu septiņus nabadzības pamestības gadus. Mierinājuma laikā ļoti labi der skaitīt vai dziedāt 23. psalmu. Kungs mani vada un man nekā netrūkst. Viss ir no Dieva. Un tagad neliela iedziļināšanās. Mierinājumu nevar salīdzināt ar citiem psiholoģiskiem stāvokļiem. Garīgais mierinājums nav vienkārši laime Dieva klātbūtni var pieredzēt tikai pretestību priekšā, kad ir dažādi šķēršļi, dažādi nemieri, kad nāks Dieva klātbūtne. Tad pavisam ir cita dzīve. Tāpēc ir tik daudz svēto cilvēku, vai vismaz tādu dziļi garīgo cilvēku, kuri tādu garīgo mierinājumu pieredzēja tieši starp pretestībām. Piemēram, cilvēki, kuri nu, arestēti komunisma laikā, piemēram, Ķīnā vai Bolševiku Krievijā, pieredzēja dievā klātbūtni cietumā. Un pēc tam stāstīja, ka jā, vispār izdzīvoja šo stāvokli. Pēc tam deva liecību, ka varēja ļoti dziļi piedzīvot šo dievā klātbūtni kā tādu mierinājumu, kā šo gaismas stabu savā priekšā, kad apkārt bija tumsības un nemieri, mokas, ciešanas un starp ciešanām var pieredzēt arī tādu stāvokli. Tomēr, ja gaidām, ka tas miera stāvoklis, mierinājums būtu pastāvīgi, tad, tad riskējam, ka tādu viltus garīgumu, to sauc par kvietīzmu. Garīgums, kurš meklē pats par sevi mieru, kā tādu mierinājumu, kā mērķi pats par sevi. Tomēr mierinājums ir tikai dieva zīme, Dieva klātbūtnes zīme, kurā mūs ved uz priekšu, kad apkārt ir nemieri. Jo īsti esam aicināti uz nemirstību, tas nozīmē uz Dieva valstību, kur varam pieredzēt to pilnībā. Nevis šajā pasaulē, bet mūžībā. Tāpēc tas mierinājums ir arī Dieva instruments, lai mūs komunicētu savu mīlestību – kad mēs pieredzējam dažādus šķēršļus un nemierus. Svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos, veido māsas kalpones Ginta, Inese un Jēzuītu tēvs Tadeušs. Tas viss notiek viestura vizuļa stingrā uzraudzībā.